sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu sorun ismini şan edin ismini şan edersin içeriğini içeriği içinde bir kutu olacak ancak size de bir güvenlik orta söylediğiniz gibi Ümmeti'nin Müslüman'dan bu kitapta bazı kaygılar bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu kaygılar Bu kaygılar hayatı boyunca Ümmeti'nin çok ötesinin kaygıları kullanımını ağrını kullanımını sonuçta Bu güçlerine bir iştihar etkin dönem içerisinde şüphesiz bu kuşakları kaydelerle tartışır bu kaydelerin bir kısmının hayatı veya peşini kaydedir yani bütün mutfakları olmazsa olmalı bu bütün mutfakların olmazsa olmalı kaydeleri şimdi kısmında tartışır inşallah bu kaydeleri çok tartışır ölümünün yetkinliğinde şerh etmeyi çalışır dediğim gibi bu şerh bizim şerhimiz değil sabit sahipte koku ve yoksa Rabbinin şoranına takılan benim kimse Bu nereden bir şey Kitabın ikinci şartını ve ümit söyledim Bir buçuk şartı olduğunu kabul edildi Beş şartı Öncelikle kitabın diyerek soramayasın Kavram edilmişse İtikakillah ve atmak Şimdi el-kavah edilmişse ne demek? Şimdi kavah Kaidenin çoğu, kaideler Kötülük çoğu, mümin kötülük kaideler Adilletin kurulundan Sentarifu ala bilgiyyâdir Muzaffet hayra kadriyetin kurulundan Sentarifu ala bilgiyyâdir Bizleri üzerinde muntazip olan yan bir olgudur Hüküm bir değerdir Yani bu küllü bir değerdir Küllü bir olgudur Küllü bir hükümdür Bizleri üzerinde Ne yapıyoruz? Bizleri üzerinde Yani mesela dersin ki Kaide Elinizde Allah ve Resulü'nün Aslında elinizdir ifade eder. Allah için Allah'ın Allah'ın Azze ve Celle'nin hak ettiği en kamil doğrudur iman etmek bir durumdur şey ki ibadet etmiş değildir çünkü zaten Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği şekilde hiç kimse Allah Subhanahu bundan dolayı zaten Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen hakkıyla doğrunu veremeyen Allah'ın hakkısını kadarıyla canlı bir ibadet edemez çünkü Allah subhanahu ve teala bunlar Allah'ın hakkıyla takdir edemez Allah subhanahu ve teala takdir edemez vamos bugün edersin sıfatlarını şey yükledersin ne yaparsın? söylersin tamam şimdi bir edin işte bundan dolayı a ibadet cennet mi olur? Şimdi Allah subhanahu ve teala ya ibadet et ibadet işlerinden bir tanesidir çünkü Allah Azze ve Celle'nin 99'dan zaten bir çok kısmı değil mi? Bu ileride gelecek. Bu ileride bir anlam bu gayrimle farklı isimleri bilinmediği için bu isimleri sayarak Allah'ına anlayacak yine bu isimler gayb ilminde farklı tuttuğu gayb ilminde isimleri bilmediği için bu isimlerin altındaki sıfatları da Bunun böyle olur mahcup olmasın. Sen edersin good düşen şeyler mümkün her şey baktım her şey helaldir ancak haramlığında buluyorum yani bir insan da tek hayır helal olduğunu buluyorum bu cahilini bir şey bir şey böyle bir şey alimimizde var alimimizde var şey ne de bilmiyorsunuz aklı açılıyor bundan helallere delil anlamı kaydeye dönüyorsun bu kaydeye göre helal mi? helal ancak bir ancak böyle bir kalbine helal mi? Bakıyoruz ki haramına delil var mı? Yok. O zaman kalbinin içinde kalmış. Tamam buraya anladık. Çünkü ibadettir ki kere, akşamda üç kere yattığı dört kere kulakta üç kere karşıya gittiğinden ve bunları rekat olarak koyacağım ve bana bunu getirin ki müzele bana böyle bir şey olmuş yani neden böyle yapmayı durumunda onun üzerine bir şey söylüyor ne diyor diyor ki bütün bakım bana bir dedi verirdim Eğer sen bunu ispat etmesin Ortaya çıkarmasın dönme Eğer bunda var diyorsun Yoksa çıkarmasın Yoksa o ne olmuş? bu kayda yakalandıktan sonra ne olur? Şimdi Ibn Zeynep Hiç kimse Allah'tan kişi Bütün sıfatları Bütün sıfatlarını bilerek Allah'tan böyle bir mümkün farkları hakkında ilmin tarihinde sahip olmuş için meşhur olan yani bundan ikisinden kadar kamil bir ibadet yoksa Allah benzerinin kasıttığı kadar Allah benzerinin değil bundan yapmanın gereken şeyleri yani yapmanın edemez. bunu isimleri öğrenmemizin akla buna isimler Tanrı'yı yaşına koyan Şimdi bu kısmı isimleri öğrenmemde Anlayını arayacak Yani ey Allah'ın rahmeti senden yardım isteyelim ben ne dedi? Ey Allah, ey şekilde tamir bir vecik kısmı Allah subhanahu wa ta'ala ibadet kılarsın ne yaparsın namaz kılarsın oruç tutarsın zekat verirsin hacca gidersin aslında senin e, lisan halin yani o fiillerin neyin hitap ediyor aslında sen o fiillerin neden tutuyorsun neden yapıyorsun cehenneminden kurtulun ki cennetine girmişsin Allah'ın mağfiretini ne yapmışsın kazanmak için yapıyorsun o yüzden buna da ibadet var yani ibadet yaparak aslında sen bir şey tutuyorsun bir yaşayabilirsin ne yapalım Fenahlı zahide buna benzer ibadet dua eder İkincisi ise dua ibadet ibadet En tetabberu lillahi teala bimuktara hâlihil esma Yani bu isimleri görünce Allah subhanahu teala ne tövbe Allah subhanahu teala hakkında ne demek? Tövbe hakkında Tezkûrû bir insanlıkı Bununla onu ne yaparsın hissedersin Bir enne hissedersin Çünkü ne? O bir yandır O bir hissedersin çünkü o bir yandır Teteamdedû lehû bir cevâri hissedersin Ağzalarınla uzuvlarınla ona ne yaparsın Amel edersin Bir enne hissedersin Çünkü o Bir yandır Teteamdedû lehû bir cevâri hissedersin şurada ondan korkarsın bir en azından kesin kalır çünkü o nefis kalır El-Habir El-Habir'in manası yani böyle kişilerin sen korkarsın, tırdan korkarsın, nasıl korkarsın, haldarından korkarsın neden? Çünkü o nefis sonra diyor ki rahmanallah devamı ومن أجل منزلته هذه işte bu konumdan dolayı bu konumdan dolayı neden şimdi bir şey yanlış onu söylüyor son günlerde diyor ki ومن أجل منزلته هذه bütün sıfatların bu konumdan dolayı ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة bazen bazen de insanların bu konuda bir mevzu etrafında hak ile konuştuklarında ve bir bazı ünlâşını amel cehdi ve taatı bir taatın ve bazen de cehalet ve tavsızlıktan ortaya çıkan yayılan söylemlerinden dolayı ahdetli en ekstra fihi ma teyessere minel o yüzden bana kolay gelen veya böyle e, uygun burada kaideleri ne yapın? Yazmayı izin verin. Radiyen minallahu teala Allah Allah Allah Azze'den kabul olarak en yecale ameli kaidesin amelini kaidet sunmasın. Ne kalbiyle bilir? Kendi özüne kaidet sunmasın. Bunu da gerek. Muvafıkan bir merbatıdır ve onun zatını muvafık ederek nafi an bir ibadetini kullanmak fayda olsun diye. da diyor ki وَاَنْ نَيْتُهُ Şimdi şöyle isimlendirdim El-Kavaid-i Mutla Mutfatillahi Teala Şimdi son olarak şunu da diyelim İsim sıfat konusu o kadar önemli ki Çünkü zaten Allah subhanahu wa ta'ala Çok izletilir Bizim anımızla O kadar önemli ki Bu bir kısmı Bu batına Bizim hepsi yandırdın mı sanırım? Müşebbiheler değil mi? Anlatın. Neden? Allah'ın eli yani bir heykel tıraşı ödedik bildirildi الله